บุ๊กทูหก sex อ่านและเขียน lese og skrive ดิฉันอ่าน jeg leser ดิฉันอ่านจดหมาย jeg leser en bokstav ดิฉันอ่านคำศัพท์ Jeg leser et ord. ดิฉันอ่านประโยค Jeg leser en setning. ดิฉันอ่านจดหมาย Jeg leser et brev. ดิฉันอ่านหนังสือ Jeg leser ei bok. ดิฉันอ่าน Jeg leser คุณอ่าน Du leser เขาอ่าน Han leser ดิฉันเขียน Jeg skriver ดิฉันเขียนจดหมาย Jeg skriver en bokstav ดิฉันเขียนคำศัพท์ Jeg skriver et ord ดิฉันเขียนประโยค Jeg skriver en setning ดิฉันเขียนจดหมาย Jeg skriver et brev ดิฉันเขียนหนังสือ Jeg skriver ei bok ดิฉันเขียน Jeg skriver คุณเขียน Du skriver เขาเขียน Han skriver